Я ж вас колись уже просив. Сеньоре, маю власне ім'я. Не називайте мене Доном Базіліо. Отак, Дон Антуане. Ну, гаразд. Але ж у вас тих імен так багато, що їх не зміг би запам'ятати навіть арабський шейх. Хоча ви теж не називайте мене Антуаном. В цьому випадку я швидше жак. Ідеться ж про суто сердечні справи. Естрада заволав до небес, мало не вдаривши австралійця, який стояв за ним. Вічно ви махаєте руками, сказав той. Хуан з пересердя плюнув і пішов до своєї каюти. Дон Фернандо став на порозі з помитим бачком. Брови й ніздрі чилійця закошлатились ін'єм. Матрос розтер долоні над плиткою і спитав. Жак Антуан, у чому річ? Звичайна розміночка месьє. Француз кивнув у бік столу, де й досі жваво сперечалися місіс Кетрін та доктор Марш. Мосьє доктор ображений, мосьє матрос. Мадам Катрін надто довго змащувала виразку лордові Омбо. Так принаймні вважає мосьє доктор. Але ніхто ні з ким не побився, мосьє матрос. Не думайте нічого поганого, запевняю вас. Усе ще попереду. Інтродукція не провіщала доброго кінця. Та коли Булат за півгодини знову повернувся до гарячої пічки, у приміщенні наче нікого й не було. Всі поховалися по каютах, навіть Патлоу та Мілтон Брус. У Булата неприємно пульсували скроні. Він щоночі не досипав, слухаючи азартні трелі канадця. Матлоу й тепер хропів, звісивши обидві ноги з ліжка. Нансен кивнув головою в його бік. Містер Лоу гризе собаки. Хоч насправді канадець іще жодного пса не вкусив, те зауваження було мимовільною несправедливістю. Менсен і не підозрював цього. Розділ 17 День закінчився без нових пригод. І Булат подумав, що все обійшлося, але помилився. Жак Антуан сидів у нього в гостях, мовикав свою веселу пісеньку про ледачого брата. І Це було явною ознакою того, що вчорашню сутичку не забули, і слід сподіватись продовження. Булат пригнічено мовчав. Його завжди дратували недоречні спалахи веселості француза. Можливо, через те, що всі вважали вокальні вправи Мерсьє злим знаменням, бо той іноді вихитрявся першим відчути наближення зла, а його співи були якимось умовним рефлексом. Перед цим підійшов був Пітер Макміллан і з незрозумілою посмішкою сказав: Це вас може зацікавити, матрос. Там іде якась передача. Я нічого не збагнув, але мені кілька разів учулося слово Україна. Була та наче звело. Він підійшов до приймача і майже притулився до нього вухом. Звук то пропадав то починав лунати на все приміщення, і електричні лампочки під стелею розгорялися до білоти, а потім разом із голосом поволі гасли. За лампочками можна було вимірювати швидкості місцевих вітрів. А зараз послухайте слов'янські танці дворжака. Зовсім ясно почувся жіночий голосок, який здався Булатові дуже знайомим. Усі мешканці повистромляли голови з кают, а місіс Кетрін підійшла і сіла коло Макміллана. Той притулив палець до губів. Такими ніжними і манірно вишуканими голосами розмовляють лише львівські дівчата, з прикрістю подумав Булат, бо голос далекої рідної станції пропав і більше не озивався. Макмілан одвернувся до причільного вікна, почуваючи себе в чомусь винним, але матрос вдячно і підбадьорливо поплескав його по плечі. Цього чоловіка треба було раз по раз підбадьорювати.